Tabit het weer in Siklag aangekom na sy gevecht in die Amalite. Dit was net na Saulse dood. Hulle was so twee dae terug in die dorp, toe kom daar een man aan wat saam met Saul in die oorlog was. Sy kleren was geskeer en hy het grond op sy kop gehad. Toe hy by David kom, het hy op sy knie gaan staan en laag gebuig. Toe David omvraag waar hij vandaan kom, antwoord die man, ik het weggekom uit die oorlog waarin die Israëlieten vecht. Wat het gebeur? Vertel mij, sê David. Die jongman vertel toe hoe die manskappe gevlug het, hoe baie daar dood is en dat Sal en sy sien Jonathan ook dood is. Maar hoe weet jy Sal en sy sien Jonathan is dood, vrou David. Die man wat die boodskap gebring het, sê, ik was heel toevallig op Gelboerberg. Daar sien ek toe vir Sal waar hy zwaar op sy spies leen. Die soldaten in die strijdwaans was al op om. Hy kyk toe om en sien my raak. Hy wenk my nader, en ek vraag vir hom, kan ek help? Toe vraag hy my, wie is jy? Ek sê toe, ek is Amaleid. Hy sê vir my, kom staan hier by my en gee my die doodsteek. Ek haal nog asem, maar ek is gedaan. Ek het toe by hom gaan staan en om doodgesteek, want ek het geweet hy zal dit niet maak nadat hij so sleg verloor het nie. Ek het die talband om zijn kop en die armband om zijn arm afgehaal en dit vir u gebring. Hier is dit, David het sy kleren gegryp en het stikkend geskeer. Al sy manne het diezelfde gedoen, hulle het daar die hele dag niks geëet nie. Hulle het gehuil en hardop uitgeroep, arme Saul, arme Jonathan, die arme volk van die Heere, die arme Israëlite wat in die oorlog dood is. David het vir die jongman wat die boodskap gebring het, gevra, hoe het jy gesê, waar kom jou mense vandaan? Hij antwoordt om, my pa is de Amaleit wat net voor een rukkie in die land bly. David sê vir hom, hoe so, en toe is jy nie eens bang om jou aan vir die gesalfde koning van die Heere op te tel en om dood te maak nie. David roep toe een van sy jong manne, kom hier, sê hy vir hom, maak die man van kant. Die man het toe die Amaleit doodgemaak. David sy laaste woorde aan hom was, je dood kan niet gevreek word nie, want jy het met jou eie mond erken dat jy die dood verdien toe jy gesê het, ek het self die gesalfde koning van die Heere die doodsteek gegee. David het het treerlied oor Sal en sy sien Jonathan gedig. Die liedse naam is Die Boog. Dit is opgeteken in die boek van die helde. David het gesê al die mensen van Juda moet dit leer. Dit klink zo, so, Israël, op jou bergen leer beste mannen dood. Die helde het geval, vertel dit niet in Askelon, in Gat niet, hou die niestig voor elke mens op straat. Want anders is die heidene weer blij, hou die Filisteinese vrouwen een fees. Gulboa berg, jou vervloekte plek, ik wens het dou nooit op jou nie, ek hoop het reen nooit op jou hoeweiveld nie. Op jou leed daar een heldse skuld in die grond getrap. Dis selse skuld vol bloed, niemand zal dit ooit weer bij die huis met olie smeer nie. Jonathanse boog het altijd raak geskiet, ja. Ik kon maar weet, wanneer hij in Saul hulle swaarde uitrek, dan loop die bloed. Saul en Jonathan, sy sien die mense was baie lief vir hulle. Hulle was altijd bij mekaar, nou is hulle ook saam in die dood. Hulle was so vinnig soos valke, so dapper soos liefs. Vrouwen van Israël, jullie moet huil oor Saul, oor die man wat vir jullie die mooiste kleren en juwele gegee het. Die helde het geval toe die geveg op sy kwaaiste was. Op die bergen van Israël lee Jonathan sy lijk. Ek is so hartseer oor jou, my broer, my heel beste vriend. Jou vriendskap was voor mij meer waard als al die vrouwense liefde. Die helden het geval, hulle wapens is tot niet.